Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu Kemal kardeşim. Evvelen Celle abiye giyersin. Allah razı olsun. Giymesen bol bir şeyler, İslam İslam'a uygun olan elbiseler giymeye çalış. Velhamdülillah. Ee, cellabiye giyersen Allah razı olsun. Ama giyemezsen e, yani bol bir şeyler Müslümanların giydiği gibi kıyafet, kılık kıyafetlerini iyi bir şekilde ayarlamaya çalış elhamdülillah. Allah sizin yardımcınız olsun. Allah sizin yardımcınız olsun.